Արցախում բեկորային վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է Երևան։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի նախագահի մոտ։ Արցախի պետնախարարը Հայաստանի Հանրապետության մի շարք առաջատար բանկերի ղեկավարների հետ այցելել է Կաշենի հանքավայր։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում բացվել է իրավաբանական կլինիկա։ Հայերի նկատմամբ հանցագործությունների անպաշելիության զգացումն Ադրբեջանում վերածվում է վտանգավոր մշակույթի։ Օդեսայում հայ կինեգործ Վասիլի Թայիրովի նվիրված հուշակոթող է բացվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի զորամասերից մեկում հակատանկային նռնակի պայթյունից բեկորային վիրավորում ստացած Սերգեյ Ալումյանը վիրահատության ենթարկվելուց հետո Ստեփանակերտի հոսպիտալից տեղափոխվել է Երևան։ Նա Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում է։ Ինչպես հայտնել են զինվորական հոսպիտալից, Գևորգ Հյուսնունցը շարունակում է մնալ Ստեփանակերտի հոսպիտալում, նրա վիճակը բավարար է։ Ավելի վաղ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 4-ին Պաշտպանության բանակի Հյուսիսարևելյան նողությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հակատանկային նռնակի պայթյունից մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 20-ամյա Հրանտ Խաչատուրի Մանգասարյանը, իսկ զինծառայողներ Գևորգ Վլադիսլավի Հյուսնունցը եւ Սերգեյ Սևադայի Ալումյանը ստացել են տարբեր աստիճանի բեկորային վիրավորումներ։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել նվիրված գյուղատնտեսության եւ շինարարության ոլորտներում իրականացվող աշխատանքներին։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, խորհրդակցությանը հատուկ ուշադրություն է դարձվել սույն թվականի նոյեմբերի 4-ին Հադրուտ քաղաքում շրջվարչակազմի պատասխանատուների եւ համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացված խորհրդակցության ընթացքում քննարկված հանրապետության հարավային հատվածում նախատեսվող մի շարք ծրագրերի հետ կապված հարցերին։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է այդ ծրագրերի արդյունավետ իրագործման անհրաժեշտությունը համապատասխան հանրարարականներ տալով շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Խարությունյանը Հայաստանի հանրապետության մի շարք առաջատար բանկերի ղեկավարների, Հայաստանի հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի եւ Արցախի հանրապետության կառավարության մի խումբ անդամների հետ այցելել է Base Metals Փակbaşնատիրական ընկերության կողմից շահագործվող Կաշենի հանքավայր։ Նրանք ցանոթացել են ընկերության ընթացիկ աշխատանքներին, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով զինված գործարանի հնարավորություններին, ինչպես նաև պատասխանատուներից լսել առաջիկա ծրագրերի մասին։ Արայք Հարությունյանը նշել է, որ Basemethals ընկերությունը տարիների վեր համարվում է Արցախի տնտեսության ամենախոշոր հարկատուներից մեկը, ապահովելով ոչ միայն զգալի հարկայի մուտքեր, այլ նաև հազարավոր աշխատատեղեր։ Պատվիրակության անդամներն այնուհետև այցելել են ժամանակակից Կաթիլային համակարգով ռոկվող Ներանայգի, որտեղ մենատնտեսը ներկայացրել է համակարգի առավելություններն ու արձանագրված բարձր արդյունքները։ Պետական նախարարը անդրադառնալով Արցախում այգեգործության զարգացման ծրագրերին, ընդգծել է, որ կառավարությունն ինտենսիվ կերպով խթանում է եւ նոր այգիների տնկումը եւ եղած այգիների ապահովումը ռոկման Կաթիլային համակարգով։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է նաև, որ ներկայացված եւ տնտեսական այլ ծրագրերի հաջողության գործում մեծ է բանկերի մասնակցությունը, ինչի համար երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության բանկային ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Նրա խոսքով պետությունը շարունակելու է տարբեր գործիքակազմերով նվազագույնի հասցնել տրամադրվող վարկերի ռիսկերը կառավարության, բանկերի եւ քաղաքացիների միջև փոխշահավետ համագործակցություն ապահովելու նպատակով։ Thank you Անասնաբուժության, անասնապահության ոլորտի պատասխանատուների հետևողական աշխատանքների արդյունքում գյուղատնտեսության այս ճյուղում նվազել են խնդիրները։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով գյուղատնտեսության նախարարությունը ուսումնասիրում է հանրապետության էպիզոդիկ իրավիճակը, այսինքն թե որ շրջանում ինչ հիվանդություն է ավելի շատ լինում։ Ըստ որի կազմվում է պլանային առաջադրանք շրջանային անասնաբուժական կայանների համար, նաև տրամադրվում է վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելիչ պատվաստանյութեր եւ հետևում, որ իրականացվեն համապատասխան միջոցառումները։ Այս աշխատանքների արդյունքում վերջին տարիներին համաճարակներ Արցախում չեն գրանցվել, տեղեկացնում է գյուղատնտեսության փոխնախարար Տիգրան Արստամյանը։ Եղել են տարբեր դեպքեր, ասենք կենթայիների բրուցիլոս հիվանդության, խոզերի աֆրիկական ժանտակ հիվանդության, բայց դրանք massայական բնույթ չեն կրել։ Այսինքն համաճարակներ մեզ մոտ չի գրանցվել։ Նշենք, որ վերջին տարիներին կառավարությունում գյուղատնտեսությունը հայտարարել է տնտեսության առաջատար ճյուղ, որի շրջանակներում առանձին ուշադրություն է դարձրել անասնապահության զարգացման խնդրին։ Արդյունքում անասնաբուժական կայանները ոչ միայն վերանորոգվել ու վերազինվել են, այլ համալրվել անհրաժեշտ մասնագետներով։ Այսօրվա դրությամբ ոլորտը սպասարկում է ավելի քան 200 մասնագետ, որոնք առաջնորդվում են գյուղատնտեսության կողմից ներկայացված հստակ պլան առաջադրանքով, որտեղ հիմնական խնդիրը 16 հիվանդությունների նկատմամբ պատվաստումներն են։ Այս տարվա ծրագիրը ընթացքի մեջ է, իսկ նախորդ տարին իրականացված վերահսկումների մասին Տիգրան Արստամյանը տեղեկացնում է։ 2016 թվականին հանրապետության տարածքում իրականացվել է 1.500.000 սրսկում։ Անասնաբուժական սպասարկման կայաններում ունենք 216 աշխատող, որոնցից մոտ 160-ը անասնաբուժ մասնագետներ են, եւ նշված մասնագետները ամրացված են համապատասխան համայնքների, որտեղ իրենք իրականացնում են հակահամաճարակային միջոցառումներ, ակտ են կազմում, որտեղ նշվում է ինչ տեսակի կենթանու մոտ, ինչ հիվանդության նկատմամբ եւ ինչ պատվաստանյութով կատարվել են պատվաստումներ։ Գերատեսչությունը վերահսկողություն է իրականացնում նաև մսի շուկայում հայտնված մսի անվտանգ լինելու հարցում։ Իդեպ այս խնդրի լուծումը բավականին հեշտացել է վերջին տարիներին բացված լաբորատորիայի շնորհիվ, որը վերազինված է ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան։ Եթե գյուղացին ուզում է կենթանական ցանկումներ՝ միս, սամթեր կամ կատ, կատնամթեր հանի շուկա, անպայման այդ մթերքը պետք է ենթարկվի անասնաբուժասանիտարական զնման։ Փոխնախարարը վստահեցնում է, որ միս գնելիս անհանգստանալու պատճառ չունենք։ Իդեպ լաբորատորիան իրականացնում է նաև վճարովի հետազոտություններ։ Օրինակի համար խանութից ձեռք եք բերել մթերք, որը կասկածել է ձեզ համար, կարող եք այն հետազոտության տանել Սննդի անվտանգության լաբորատորիա։ Փոխնախարար Տիգրան Արստամյանը վստահեցնում է, որ ձեռնարկված միջոցառումների ու ընդհանրապես կառավարության քաղաքականության արդյունքում ոլորտում տակավին փոխվել է իրավիճակը։ Մեծ տնտեսական առաջընթաց է ապրում։ Բելալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում բացվեց իրավաբանական կլինիկա, որի ստեղծման աջակցություն են ցուցաբերել Ամերիկայի հայ իրավաբանների միությունը, Երևանի պետական համալսարանի համանուն կառույցն ու Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Սեփական իրավաբանական կլինիկա ստեղծելու մտահղացումը վաղուց տարիներ առաջ էր ցակել Մայրբուհում։ Վերջապես երկար քննարկումների ու պայմանավորվածությունների արդյունքում ահավասիկ իրականություն է դարձել մտահղացումը։ Նորաբաց կառույցի Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը շնորհվեց իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողներից մեկին եւ նախաձեռնության աջակիցներից Երևանի Պետական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի տնօրենին։ Ներկաներին ողջունի ու շնորհավորանքի խոսքով դիմեց Արցախի պետ համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասի Մովսիսյանը։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, հատկապես մեր իրավաբան ուսանողներին, ովքեր իրենց աշխատանքը ծավալեն եւ հնարավորություն կունենան արհեստավար մասնագետների միջական մասնակցությամբ կիրարկելու իրենց տեսական գիտելիքները եւ իհարկե կոչ եմ անում այս քաղաքացիներին օգտվել այդ ծառայություններից, օգտվել ընձեռված հնարավորություններից, ինչը կբերի ընդհանուր բարօրության։ Իրահավանական կլինիկան, ինչպես նշվեց բուհական նոր կառույցի բացման արարողությանը, կոչված է զբաղվելու մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։ Փաստորեն, այսօդ յուրաքանչյուր ոք իր իրավունքները պաշտպանելու համար կարող է օգտվել ոչ միայն հանրապետության օմբուդսմենի մարդու իրավունքների իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ծառայությունից, այլ նաև Մայրբոհում արդեն գործարկված իրավաբանական կլինիկայից։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը ուրախ է, որ մեր հանրապետությունում եւս այսուհետ կգործի նման հաստատություն։ Առաջին հերթին բնականաբար իրավաբանական կլինիկան նպաստում է արդար դատակնության իրավունքին, իսկ մենք որպես ժողովրդավարական պետություն, որպես մարդու իրավունքները գնահատող պետություն, բնականաբար այս ուղղությամբ անելիք ունենք ոչ միայն պաշտոնական մակարդակում, այլև ոչ պաշտոնական մակարդակում, այսինքն հասարակական մակարդակում։ Եվ շատ ուրախալի է, որ այս իրավաբանական կլինիկան այդ գործառույթը իրականացնի։ Իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողների համար այս կառույցը կարևորվում է այն տեսակետից, որ այն եւս մեկ հնարավորություն է ընձեռում տեսական գիտելիքները զուգակցել գործնական փորձի հետ։ Նոր կառույցի կարևորությունը թերևս ուսանողները կզգան փոքրինչ հետո։ Այս կարծիքին է Երևանի պետական համալսարանի համանուն իրավաբանական կլինիկայի տնօրեն Քնարիկ Վարդանյանը։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Կառույցի դերն ու նշանակությունը դուք դեռևս կզգաք եւ միգուցե մի քանի ամիս հետո ասեն ինձ ձեր աչքերի մեջ է կտեսնեմ այդ ֆայլը, որը կարծում եմ իմ աչքերի մեջ կա, որպես այդ կառույցի ղեկավար։ Բարի եւ շատ ուրախ ենք մեր համագործակցության համար, պատրաստական ձեզ աջակցելու բոլոր հնարավոր եւ անհնարին նաեւ միջոցներով։ Շնորհավորանքի խոսքեր հնչեցրին նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդականն ու Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահի խորհրդականը։ Վերջում Երևանի պետհամասարանի իրավաբանական կլինիկայի ղեկավարը որպես նվեր ժամացույց հանձնեց նորաբաց կենտրոնին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կոնֆերանսի Փարիզում ընթացող 39-րդ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանի պատվիրակությունը օգտվելով պատասխանի իրավունքից հանդես է եկել հայտարարությամբ արձագանքելով Ադրբեջանի պատվիրակության ելույթին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Ադրբեջանի ելույթը հերթական փորձն է աղավաղել իրականությունը եւ մոլորության մեջ գցել ներկաներին։ Իրական ագրեսորը հենց Ադրբեջանն է, որն իրագործեց Բաքվի եւ Սումգայիթի հայկական բնակչության ջարդերը, այնուհետև լայնածավալ պատերազմ նախաձեռնեց Արցախի ժողովրդի դեմ ի պատասխան ինքնորոշման իրավունքի իրագործման խաղաղ կոչերի։ Ադրբեջանը շարունակում է խեղաթյուրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի դրույթները։ Իրականում բանաձևերից ոչ մեկում Հայաստանը չի նշվում որպես հակամարտող կողմ։ Մյուս կողմից առանց նախապայմանների ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հիմնական պահանջը չի կատարվում հենց Ադրբեջանի կողմից։ Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները վարում են քրիստոնյաների, մահմեդականների եւ այլ կրոնների մշակութային ժառանգության պահպանության քաղաքականություն առանց որևէ խտրականության։ Արցախում վերականգնվում է նաև պատերազմական գործողությունների հետևանքով վնասված մի շարք մսկիթներ։ Ադրբեջանի իշխանությունների հայատյացության պետական քաղաքականությունը, ինչի մասին շարունակաբար ահազանգում են այլատացության հարցերով զբաղվող մասնագիտացված միջազգային կառույցները, ինչպես նաև հայերի նկատմամբ կատարված հանցագործությունների անպաշելիության զգացումը վերածվում է վտանգավոր մշակույթի ձևավորման։ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի Մարտունովի փառաբանումն ու հերոսացումը դրա հերթական տխուր ապացույցն է։ Արևելյան գործընկերության Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումարնի ստում ընդունվել է էներգետիկ ոլորտին վերաբերող զեկույցը, որտեղ հաշվի են առնված Արցախի ժողովրդի բնապահպանական իրավունքները։ Այս մասին ասել է վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանը։ Փաստացի առաջին անգամ է, որ նման միջազգային հարթակներում Արցախի ժողովրդի բնապահպանական իրավունքների ճանաչման ոլորտային միջազգայնացման եւ ներառման կոչ է արվում։ Հիշեցնենք, որ սա կրթության ոլորտից հետո երկրորդ ոլորտն է, որտեղ ի հեճուկս Ադրբեջանի կողմից Արցախի միջազգային մեկուսացման ջանքերի մարդու հիմնարար իրավունքների երաշխավորման հիման վրա նման մոտեցում է ցուցաբերվում։ Կարծում եմ, սա արդյունավետ ուղղություն է Արցախի հետևողական միջազգայնացումը այս եւ այլ ոլորտներում ապ ապահովելու համար, ասել է Արմեն Աշոտյանը։ Օդեսայի ակադեմիկոս Կորոլյովի եւ ակադեմիկոս Վիլյամսի փողոցների խաչմերուկում Թայրովի հրապարակում բացել են հայտնի գիտնական գինեգործ Վասիլի Թայրովի հուշակոթողը։ Հուշակոթողի բացման արարողությունը տեղի է ունեցել գործչի 158-ամյակի արթիվ։ Հուշակոթողը օրտնվել է հայ հոգեորականների կողմից։ Միջոցառումն անցկացվել է Օդեսայի մարզային խորհրդի ղեկավար Անատոլի Ուրբանսկու, տարածքային եւ մունիցիպալ դեպուտատների Թայրովի անվան խաղ հողի մշակման եւ գինեգործության ինստիտուտի տնորեն Վիաչեսլավ Լասովին, նաեւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների Օդեսայի հայկական համայնքի նախագահ Սամվել Տիգրանյանի մասնակցությամբ։ Հուշակոթողի հեղինակն է Աշոտ Մանուկյանը, իսկ հանդակագործը Հովնան Մանուկյանը։ Հուշակոթողը, որի տեղադրումը կազմակերպել է Թայրովի անվան խաղողի մշակման եւ գինեգործության ինստիտուտը, տեղադրվել է Օդեսայի հայկական համայնքի հաշվին։ Վասիլի Թայրովը Թայրյանը գինեգործության ուսումնասիրություններով զբաղվող առաջին գիտական հաստատության հիմնադիրն է։ Հաստատությունն իր գործունեությունը սկսել է 1914 թվականին։ Այսօր այն Օդեսայի Թայրովի անվան խաղողագործության եւ գինեգործության ինստիտուտ ազգային գիտական կենտրոնն է։ Ֆրանսիական երաջ թերթի փոխանցմամբ Վիեննայում բացել են հայոց ցեղասպանության հատակների հիշատակին կանգնեցված հուշարձանը։ Վիեննայի հայկական ընկերակցությունների խումբն այս արդիվ հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ասվում է 14 տարի անց 2003 թվականի ապրիլին էր հայոց ցեղասպանության հատակների նվիրված Վիեննայի Իզեր հուշարձանը կրկին պղծել են։ Վիեննայի հայկական ընկերակցությունների խումբն ամենայն խստությամբ դատապարտում է այս լկտի եւ զազրելի արարքը եւ որոշել է բողոք ներկայացնել։ Այս հուշարձանը բղծելով հարված են հասցրել ոչ միայն 1915-ի նահատակների, այլ նաև բոլոր այն հայերի հիշատակին, ովքեր համաշխարհային զույգ պատերազմների ընթացքում նահատակվել են Ֆրանսիայի համար եւ որոնց հիշատակին եւս կանգնեցված է այս հուշարձանը։ Վանդալական այս արարքը, որը մաս է կազմում վերջին տարիներին Ֆրանսիայի մարտանագրված բղծումների տխուր շարքի, մեզ հուշում է, թե որքան երկար է հիշողության, պաշտպանության եւ ժողտողականության դեմ պայքարը, որ այն մնում է այժմեական հարց եւ երկրի իշխանություններից պահանջում խիստ պատասխան։ Մարզասերների համար Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում ընթանում է հեծանվահրապարակի աշխարհի գավաթի խաղարկության փուլը։ Սկրեչ մրցաձևում Հայաստանի առաջատար հեծանվորդ Էդգար Ստեփանյանը դարձել է արծաթե մեդալակիր։ Հայաստանցի մարզիկը զիջել է միայն Բելգիայի ներկայացուցչին։ Այսօր Հերսոնեսում Կրետեյում կկայանա շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության եզրափակիչ տուրը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 9 միավոր 13-րդ տեղ կխաղա Սերբիայի թիմի հետ։ Վերջին տուրում կանանց հավաքականի 11 միավոր 5-րդ տեղ Մրցակիցը ժամկետից շուտ չեմպիոնական տիտղոսը նվաճած Ռուսաստանի ընտրանին է։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն եւ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։